Esker Antion Kastorreo. Integrazio batzordeko langiletaik bat den maiena etxe berri gurekin. ongi etorri zuri, maiena? Bai, egun hona. Lehenik hasgiten integrazio batzordearen sartzetik, nola iraganda, somat haur, eh, beraz, eh, inklusioan dira, xe eh, askaren baitan? Beraz, hor, 2008ko goita biko sartzaren zat, Eh, janezak, gutxi gura bera, egun bat, Uh, eh, Hau gula beraz inklusioan, uh, lehen mailatik liceo, liceo Hala, eh, Prezeski, uh, inklusioan, inklusioan izaiteko, ze laguntza mota eskaintzen da familier eta aurari? Beraz, familiari eskaintzen den laguntza da integrazio bat zordeak Eh, laguntzen ditu familiak eh, MDPH estrukturarekin uh, eh, egin behar dituen desmartxen, uh, laguntza. Zer da MDPH, egiexan, barkatu? Beraz, MDPH estruktura da Frantzia Estadoak uh, uh, eraiki duen estruktura bat. Frantzia da la Maison Departemental de Person Handicapé. Beraz, ara, eldu aur nera be eskaera bat egin behar balimada almen urritasunari buruz edozen pertsonak eh, estruktura horri behar du uh, eskaera bat egin, eta beraz, uh, eh, sehaskako ikasleentzat, adibidez, la, aur batek laguntzaile bat ten behar, ba, behar balimadu, edo adibidez ordinagailu, ordinagailu baten laguntza, hor burasuak behar dute uh, dosier bat muntatu, paper batzu uh, bete, eta egurriem depasarat, eta hortan integrazio bat zordeak bere laguntza proposatzen du, buraso, buras, horietan. Almen horritasunan nok eh, definitzen du? Beraz, hori ere MDPaseko komisioak du eh, definitzen. Um, hala, ikasle edo aur bakotsek ba, badituzte diagnostiko batzu. Eh, ortofonista bilan, europsi bilan, psikomot bilanak uh, eginez. Eta gero MDPaseari dosierra haigortzen horiek dute gero ikusten hori da lehen etapa justuki, ikusteko ean eh, horien uh, iduriko, aurra edo gaztea sartzen den almen urritasun kuadroan. Eta bai erten badute almen urritasun kuadroan sartzen balin bada, hor eh, horien eh, txostena ikertzen dute eta begiratzen dute aurraren zer kompentsazio uh, emaiten alduten uh, eskolarki. Beraz, edo laguntzaile, edo iep egituran eh, sartzeko, edo edo ordinagailu edo tableta baten erabiltzeko. Gobernua, frantses gobernua, uh, eh, entzondugu, behin gehiagotan, engaiatzen zela inklusioaren alde, zer dio legeak? Beraz, eh, legeak dio uh, almen urritasun bat duen auja ongietorria dela eskolarat, hortan gira beraz inklusioan, gauza da gaur egun ejalitatean, eh, zailtasun handietan girela legoen uh, aplikatzeko, zenta behor haipatzen uh, eh, ginuen bezala astapenean, baina laguntzaile eskasa dugu, eta beraz uh, gaur egun uh, aur batzuentzat zaila zaugu ere uh, aurjaren eskolarizatzea laguntzaile gabe, mhm. Beraz, ala, saiatzen gira, lentasunak emaiten ditugu, ekipak ere ikastuletan, erakasleak mobilizatzen dira, baina egia gaur egun eh, auk bat zuentzat laguntza ez bali badute, ez dira, fe, nek ez ditan aldire ikastoletarat. Zomat falta dira, eman dezagun, eh, integrazio bat zordean, laguntza hile horietaik ez zoma falta dira? Beraz, hor gaur egun eh, bost sei uh, eskaz dira, bai beraz hor lehen mailana, uh, iru ikastoletan eskaz ditugu oraindik, kanbon ustaritzen eta lekoknen, eta bigarren mailan eskaz dugu beraz Salvador kolegioan eta etxepare lizeoan. Ordean, laguntzaile horiek espalima dituzue atxamaiten da arazo bat badela gibelean. Bai, hori da, eta hori azpimahatu behar ginuke. Uh, bai, itu urte ere gerota zailago dela laguntzaile horien atxamaitea. Eta, bon, gaitia badugu da lan baldintzen gatik. Beraz, hori, jakin behar da, mm, ahezaz edo laguntzaile horiek eskunde nazionalekin uh, eh, dituzte laurien uh, eh, lankontratuak betzen. Dira astapen batean dira CDD-ak, irurteko CDD, uh, eh, beraz, kontratu muga, uh, muga tuak, proposatuak dira. Eta hilabete xaria da junta uh, jakin behar da laguntzaile batek, guti gora bera, sortzion euro irabazten dituela hilabetean ogoita bost oreneko kontratuak baitira. Hala, egia kontratu tipiak direla, baina ba, ikasle bat ez da ogoita ma bost uh, eh, ikastolan. Beraz, horregati kontratu tipiak dira eta hilabete xaria junt eh, apala. Nori da hor, atera bide baten atxemaitia? Hene iduriko enplegatzaileari, beraz, eskunde, eskunde nazionalari, Baina, ez dugu lehtzen e, eh, momentukot izan dira, e, ba lorapen ekipi-kipi batzu, baina ikusiz, e, eh, ikusiz presioak nola emendatzen diren eskuinta ezker, ez da aski eta hilabete xari horiek berdira oinu gehiago emendatu. E, nahi bali malitugu gure laguntze, gaur egun ditugun laguntzeleak atxiki, eta behiak atxemana. Hordian, hmm. e, egia da entzuten dugula, gobernua eh, ahobeteka inklusioaren alde, baina azkenian, ez ditu ahalak ezartzen horren gibelian? E, e guri duritzen zauku ez ez, baina nala, gero e, goitatzen dugu, ean ondoko hilabeteetan uh, gauztak behiz mugituko diren edo ez, ala ere gero eta gehiago laguntzaile horien egoerak salatuak baitira, beraz Hmm. agian mm. gauzak uh, mugituko dira. Gainera eta ESH laguntzaile horier ere oren murrizketa bat egintzaie, kantinako orenak ezpaitira gehiago kondutan hartuak, ala da? Bai, beraz dela, jakin behar da uh, eh, MDPAS strukturak baimena emaiten duela beraz aurrentzat laguntza bat ukan ezaten gelan, eta uh, aujaren beharren arabera ere ebaluatzen aldu auk edo gazteak laguntza behar duela kantina horrenean. Joan den urte arte, horren eh, horiek eskunde nazionalak zituen uh, dirustatzen, gela horrenak, gehi kantina horrenak. Salbo aurten, uh, urte astapenean, estaduak hartu du erabaki bat, Ejanez, ez e, zuela gehiago eskunde nazionalak hori diruztatuko, kantina horren entzak, baizik eta galde egiten zela, erriko etxer, e, horren e, e, konutan hartzea. Eta hor bezeltasun handietan gira, erabaki hori hola kolpez argibatu baita, egiko etxek ez zuten batere hori aurri ikusi, beraz, hor, kasik eganen nuke amak bat, uh, ikastoletan uh, behar hori badugula, eta momentuko zehiko etxeak estela bait, bait bai ezan. Beraz, zaila zauku zen, eta hor sartzetik aurrek laguntza behar dute, baina norrek laguntza hilapagatuko duen eh, kantina horrenetan. Beraz, hor, galdegina izan zaie ikastoler, hori horien gain hartzean, beraz, uh, badakigu kargua hundi bat dela ikastolentzat oren horien eh, konutan hartzea, baina momentukot ez dugu beste atera uh, eh, ikusten. Hala. Eh, ez dut uste eskualegian olakorik gertatzen den, agian ez, baina frantzian ikusi dira olako egoera batzu, haur batzuk jaten beren uh, otuaren bagnian, ama edo aitaren laguntzarekin. Bai, hori da. Hor, uh, sartzetik hainitz artikulu edo irakurtzen dira hori buruz be pixka bat denek e, hori baitute hartu nahi, beraz kolegioak ez dituko kantino horren horiek pagatu nahi, erriko txak ere ez, beraz bai famili bat egoera biziki zaila da, burasuek e, berbaitute usgune hori e, konpontu. Iglitzen zauku zerbait konpontzen dela eta bi urratx berriz egibel egiten ditugu, beraz ez mm. da, ez da Ikusi zegoera, integrazio batzordeak, gerota gehiago, oraino antulatuko uh, eh, dituela ekitaldiak dirua biltzeko, delako oren horien dirusteatzeko, adibidez? Bai, bai, bai, bai, hori bai, eh, sustutela. Uh, eh, Bela, guntzaile postu horiek... Ara, dirustatzeko, kantina horrenak ere bai zen, ikastolek ezin balin badute horren mm, gain hartu, e, eh, IBE engaiatu eh, da, e, da dena ikastuen laguntza ere bai, e, justuki be, familiak laguntzeko. Beraz, bai, bai zinez, e, usaian bezala, zuen behar dugu e, IBE kantolatzen dituen ekitalietan eki parte hartzeko. Hala, belgarutzi behar dugu, nahi zinuke bururatzeko zerbait eh, gehitu, maiena etxe berri? Uh, eh, nahi mm, jendeak eskertu zen, eta zinez integrazio bat zordean hainiz jende implikatzen da, beti hainiz jende mm, presente dira ibeko ekitaldietan, beraz, ala nahi nituzke eskertu, engaiatzen eh, direnak, eta segidezagun uh, mobilizatuak izaiten. Integrazio batzordeko langilea maiena etxe berri, esker mila. Mila esker zuri.